Die vrouwen sê, mooiste van al die vrouwen, waarna toe het die man gegaan vir wie je lief is? Waarna toe is die man vir wie je lief is? Ons sal saam met jou soek. Sy sê, die man vir wie ek lief is, het afgegaan na sy tuin, na die kruie tuin, om soos een takbok in die tuine te wei en om blomme te pluk. Ek behoort aan die man vir wie ek lief is, en hij is myne, hij wat tussen die blomme wei. Hij sê, my liefste, Jy is so mooi soos die stad Tirsa, so mooi soos die stad Jerusalem, so mooi dat ek bang word vir jou. Jy moet nie na my kyk nie, jou oom maak my seneweeachtig. Jou hare is soos een trop bokke wat afkom teen geleerd berg. Jou tanden is so wit soos een trop skaapooie wanneer die mantel gewas het. Elke oor het tweeling lammers, en allemaal het lammers. Jou wanne is een stikke granaat achter jou sluier. Die koning het 60 vrouwen en 80 by vrouwen en so baie jong vrouwen dat de mens hulle nie kan tel nie. Maar daar is net een vrouw soos sy, sy is my duif, alles aan haar lichaam is perfect. Sy is die enigste dochter van haar ma, sy is die een vir wie haar ma baie lief is. Wanneer die ander jong vrouwen haar sien, dan sê hulle sy is gelukkig, die vrouwen en die by vrouwen van die koning prijs haar. Hulle sê, wie is dit wat na ons toekomst is een nieuwe dag, so mooi soos die maan, so helder soos die son. Sy is so mooi dat op aan boord vir haar, hy sê, ek het na die neete tuin gegaan om te kyk na die groenplante in die vallei, om te kyk of die veneetstokke nieuwe blare kry en of daar blomme aan die granaatbome is. Ik weet niet wat met mij gebeur het nie, dit het gevoel of zij mij laat rij op mijn volkse beste oorlogkarre. Die vrouwen sê, Salamitische vrouw, jij moet terugkom, jij moet terugkom. Je moet terugkom, je moet terugkom, ons wil jou zien. Zij zei, hoe kom wil jullie kijken naar mij, die Salamitische vrouw, hoe kom wil jullie kijken wanneer ik dans in die soldatenkamp?